وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد الله سبحانه وتعالى نسمى كتاب شكي تكفو وإذا قرع القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن نقصوما مسكيز qurani inaposomwa na mnyamaze ili muweze kupata rehma ya allah subhanahu wataala na waulama wakakhtalifiana katika hiyo kauli ni je Qur'ani ni Qur'ani inaposoma ni wajibu mtu asikize ama ni sio wajibu Allahir kauli ambayo imekuja hapo sio wajibu lakini ni bora zaidi ni jambo ambalo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amependeza kwetu unaposikiza ndio rehema ya Allah Subhanahu wa ta'ala itateremka na ama mtu atakayefungua Qur'ani katika nyumba yake, labda katika shughuli zake anafanya, ama amelala katika shughuli zake. Hakuna dalili ambayo inaonyeshwa inaonyesha kuwa ili jambo halifai. Bora isipatikane kitu ambacho kwamba kitakuwa kibatu cha batil. Mfano, umefungua Qur'ani na huko muziki pia ina inalia, ama kuna makelele watu wanaongea, lakini fungua Qur'ani kumetulia, ukasikiza ukalala, hakuna adhahira hakuna chochote ambacho kwamba kuna kina, ina ubaya. Qurani ufungue Qurani usikize ukalala haina ubaya wallahu alam